Zatim, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braće i poštovane sestre, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo što nas je poživio na dinu islamu, što nam je omogućio se ponovo družimo i da nastavimo govoriti o zaista jednom jako bitnom znači predavanju, odnosno serijalu gdje govorimo o Allahu Tebareke ve Ta'ala, o njegovim savršenim svojstvima, osobinama kojima se on Subhanahu wa Ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Večeras ćemo govoriti o svojstvu, svojstvu radovanja, svojstvu radovanja. E, jako je znači bitno da se shvati, da se razumije večerašnje predavanje kao znači jedna predavanja koja su bila prije večerašnjeg predavanja. E, svojstvo radovanja ili osobina kojom se e, Allah subhanahu wa ta'ala opisao došla je u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. I mi smo već otpočeli sa nizom znači osobina koje su spomenute u hadisima poslanika sallallahu alihi wasallam, hadisi koji su znači vjerodostojni, e, vjerodostojni ispravni koji se prihvataju i po njima se, po njima se radi. Znači ne samo da se radi nego obaveza i prihvati obaveza, obaveza znači svakog pojedinca muslimana je da radi po tim hadisima na što ti hadisi ukazuju, a večerašnji hadis je hadis koji bilježi Buharija i Muslim i drugi znači druge e, hadijske zbirke u kojem poslanik sallallahu alejhi ve ukazuje odnosno potvrđuje da je uzvišeni Allah Tebare Kvetala opisan ovom velikom veličanstvenom osobinom, odnosno svojstvom radovanja. Hadis bilježe, odnosno prenose mnogi mnogi e, ashabi poslanika sallallahu alihi vseleme, od njih su Enes ibn Malik i Ebu Hureyre radijallahu anhum. U ovom hadisu kažu da je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راهلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها U hadisu kaže poslanik sallallahu alihi wasallam Allah se više obraduje teubi pokajanju onoga koji se kaje Allahu te bareke pokajniku. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala se više obraduje teubi pokajanju svoga roba, znači ono koji se kaje, koji se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala više, pa onda nakon toga poslanik sallahu alihi vseleme navodi primjer primjer sreće i radosti koju osjeća e, čovjek Allahov rob u jednom trenutku. I to u jednom trenutku kada je u pitanju znači, život ili smrt. Zato je ovaj hadis koji ćemo mi navesti, hadis kada se spomene, kada ga pročitaš, kada ga čuješ, srce pokajnika se u tom trenutku znači smiruje. Smira i osjeća, jer ovdje znači vidimo koliko se Allah želeva ala raduje ubi pokajnika onoga koji se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala onaj koji traži oprosta da mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti u tom trenutku kada se ti nakon svih tvojih vrsta grijeha koje činiš bilo mali, bilo veliki bio širk, bio kufr zamislite nakon nevjerovanja nakon griješenja nakon e, izazivanja lahove te bareke vetala srđbe nakon znači što si zaslužio da budeš kažnjen kada odlučiš i kada se vrati svome uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala svojim istinskim pokajanjem u tom trenutku uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala se raduje odnosno više se obraduje tvojoj taubi nego onaj čovjek nego onaj čovjek koji se zaputi ka pustinji ili biva ili bude u pustinji sa svojom devom na kojoj mu je njegova hrana i njegovo piće. I šta se dešava u tom trenutku? Ta deva, ta deva se izgubi. Izgubi se u pustinji. Nema je, nestane. A čovjek je nakon što ospava, nakon što ugleda, nakon što vidi, skonta da deve nema, da hrane nema, da pića nema. Zamislite u kakvom je on stanju tada šta osjeća? Nema i nema izvora života, niti hrane, niti pića, pustinja. Niti ima sela, niti ima grada, niti ima izvora. Niti ima on snage, jer on pokušava sa ono malo snage što ima, znači što osjeća, da traži devu, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam. Pa je pokuša tražiti, pokuša je tražiti, lijevo, desno, naprijed, nazad, na svim stranama, ali uzalud, nema deve, nema hrane, nema pića. I takav znači, kada izgubi snagu, kada izgubi snagu i volju, jer više nema ni snage ni volje, niti moći da može tražiti i tragati za svojom devom hranom i pićem. Vraća se po stablo drveta, vraća se po stablo drveta, umoran, iscrpljen, gdje ga savlada san, nakon kratkog perioda on se budi. I kada se probudi, u tom trenutku ugleda i devu i ugleda onu hranu i svoje piće. Zamislite kakva je sreća u tom trenutku. Nakon što je pao u veliki očaj, izgubio je nadu za život. U tom trenutku on pogleda i vidi devu. I vidi hranu. I vidi piće. Pa kaže poslanik sallahu alihi veseleme u tom trenutku on od silne radosti, od silne radosti, poslanik Allahu alihi vasadame kaže min šiddati farah, od silne radosti kaže Allahume ente abdi wa ene rabbuk. Od silne radosti, pogledajte, uzbuđenja u tom trenutku kaže Bože moj, ti si moj rob. Pogledajte, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Pa kaže poslanik sallallahu ahta min šiddetil farah. U tom trenutku se je pogrešno izrazio od silne, od silne znači radosti koju je osjetio. Kad čovjek razmisli o stanju, draga braćo, u ovom hadisu, znači zaista je veličanstven, velik ovaj hadis poslanika ali salatu wasalam, da opisuje veličanstvenog Allaha subhanahu wa ta'ala svojstvom radosti, da se raduje Raduje se pokajniku koji mu se vraća, koji traži pokajanje više nego što čovjek se raduje svome životu Habibi. Ovdje je čovjek izgubio svaku nadu u život. Nema mu znači više e, da može živjeti. Nema vode, nema hrane, gotovo očekuje smrt. I kada je ugodao svoju devu, pogledajte, o silne radosti šta je povikao. Gospodaru moj, Bože moj, ti si moj rob. Kako je pogriješio? Nije bio svjestan što je izgovorio u tom trenutku. A ja sam tvoj gospodar. Kada je ugledao, znači ono što je ugledao. Zato, draga braća, ovaj hadis, kako kažu učenjaci Ehli Sunneta, je zaista jedan veliki hadis, veličanstveni hadis, koji ukazuje da čovjek treba imati lijep, odnosno lijepo mišljenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da se nada Allahu subhanahu wa ta'ala milosti, da je svjestan da Allah subhanahu wa ta'ala dok god mu je dao život, dok mu je god dao trenutke života na ovome svijetu, da može se vratiti, da se može pokajati i da taj trenutak njegovog vraćanja, njegovog vraćanja, znači zbog tog trenutka se Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala, znači raduje više nego ovaj čovjek koji je izgubio nadu svoj život, pa ugleda devu i ugleda znači hranu i ugleda piće. Zatim ovaj hadis potvrđuje u veličanstvenu Allahu te i uvetara osobinu, osobinu radosti, koja je zaista stvarna Allahova osobina, u koju treba švrsto da vjeruješ, jer je prenešena u vjerodostojnom hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme, treba da je prihvatiš onako kako je došla, bez da ulaziš u kakvoću te osobine. Zato što poslanik, kako smo kazali u pretrošnom predavanju, ne govori po svom hiru, po svom šeifu, nego je to vahij, objava od Allaha te bareke ve ta'ala. I kazali smo u uvodnim predavanjima, sve ono čime se gospodar opisao u svojoj plemenitoj knjizi, Kur'anu, mora se prihvatiti, mora se čvrsto vjerovati u potpunosti, kao što je došlo i čime se opisao u hadisma poslanika sallallahu alihi vseleme, u vjerodostojnim hadisma koji su prenešeni znači od poslanika sallallahu i wasallam poput ovoga hadisa večerašnjeg koje smo citirali. Zatim, draga braćo i cijene sestre, ovaj hadis je znači jedan od tih dokaza kojim dokazujemo ovu večerašnju osobinu o kojoj govorimo. Ukazuje na važnost i značaj pokajanja. Da Allah subhanahu wa ta'ala prima pokajanje. Da prima, da se raduje tom pokajanju kada mu se vratiš kada se vratiš Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i kažemo da je ova osobina u potvrđivanju poput onih osobina poput onih osobina znači kojima se Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala opisao znači e, koje smo e, spominjali, navodili iz Kur'ana i Sunneta kako je naveo Ibn Taymije rahmetullahi alihi. Zatim, draga braćo, ova Allahova te bareke radost je uzrok njegove milosti i dobročinstva. Njegova radost je uzrok njegove milosti i dobročinstva. A rezultat svega toga je da Allah subhanahu wa ta'ala obasipa blagodatima svakoga onoga koji se pokaje i vrati Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I vidimo znači primjer poslanika sallallahu alijih koji navodi, koji navodi čovjeka koji je znači u tom trenutku znači toliko osjetio radost i sreću kada je izgubio nadu u svoj život, kada je zapao veliki očaj, kada je izgubio ono što mu je bilo kao značajno kada pogledamo, izvor njegovog života u smislu znači hrane i pića. Izgubio je snagu. Očekivao u svakom trenutku da će mu se doći uzeti duša, da će napustiti ovaj svijet. I nakon svega toga, nakon tog stanja, nakon tog stanja u kojem je bio svjestan dolazi nada i pojavljuje se deva sa hranom i pićem. Zamislite te radosti. Zamislite znači te sreće u tom trenutku. Mi znamo oni koji su bili u ratu, kada nije bilo hrane, kada nije bilo pića, pa prođe znači jedan dan, pa te neko obraduje sa nečim. Koliko se čovjek raduje. Jel, koliko se raduje što mi? A zamislite da si u ovoj situaciji da si u pustinji, nema hrane, nema vode, nema neko ko ti može pomoći, ko ti može ukazati, ko ti može znači odvesti do nekog mjesta gdje će te nahraniti, napojiti, nema izlaza. Svjestan si da se vraćaš Allahu subhanahu wa ta'ala i nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ti šalje, šalje izlaz. vraćati devu, vraća hranu, vraćati piće. Koja je to sreća? Koja, koji je to znači vid radosti u tom trenutku? Međutim, šta je ovdje pojenta pojenta je, draga braćo, da Allah ala se više raduje pokajniku nego što se ovaj čovjek raduje toj hrani, tom piću. Allahu ekber. Subhanallah, znači pogledajte, naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, više se obraduje pokajanju pokajnika, iako je on subhanahu wa ta'ala neovisan stvorenja. Zašto to kažemo? Zato što čvrsto vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ne koristi pokornost stvorenja. Niti mu šteti njihova nepokornost. Allah subhanahu wa ta'ala to znači ne koristi. Međutim, šta nam je bitno? Bitno nam je kaza da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se raduje tom postupku. Raduje se povratku. Raduje se robu u onome trenutku kada digne ruke i počinje se vraćati iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer Allah dželevala želi, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala voli, voli svome robu svaki hajr, voli da se on vrati, voli subhanahu wa ta'ala da stvorenja budu ostavnika dženneta. Razumijete? Voli znači da su sva stvorenja bliska njemu, da su iskreni robovi njemu. Voli da se oni kaju, da te čine. On subhanahu wa ta'ala voli da su mu stvorenja predana. To Allah subhanahu wa ta'ala sve voli i traži od nas. Voli da ljudi ostave griješenje, da ostave nepokornost, da ostave loše postupke, da se vrate njemu subhanehu, subhanehu wa ta'ala. Jer kažemo da njihova pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala ne koristi. Niti njihova nepokornost ne nanosi štetu Allahu te bareke wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je neovisan stvorenja. Razumijete? Zato, draga braćo, ovo je jako bitno da se shvati svi smo mi koji griješimo, svi smo mi koji zapadamo u greške, manje ili više, neko više, neko manje, ali da si svjestan onoga trenutka kada se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala, da je Allah subhanahu wa ta'ala u tom trenutku, znači u, u tom trenutku da se raduje tvome istinskom povratku, tvom pokajanju i zato draga braćo, mi svi treba da se vratimo i istinski pokajemo. Ma u kakvom smo halu, ma šta mi misli, ko smo, šta smo, znači da nemamo nekih grijeha. Da se vratimo, da se Allah subhanahu wa ta'ala pokajemo, da tražimo oprosta za sve ono što smo počinili. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je od njegovih lijepih imena at-tawwab. Onaj koji, koji prihvata teubu. Koji prihvata teubu. On je taj koji nadahne čovjeka za teubom. On subhanahu wa ta'ala nadahne čovjeka za teubom. Nije to tek tako što je došlo od tebe, nego što Allah subhanahu wa ta'ala te nadahne za tom teubom. I on je taj koji prihvati tvoju teubu. I on je taj koji se radije tvojoj teubi. I on je taj koji te voli. Jer Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se kaju. Voli one koji se njemu subhanahu wa ta'ala vraćaju. Pogledajte koliko samo koristi ima iz teube. Allah subhanahu wa ta'ala nakon svega toga što ti se obraduje što se obradi u tom trenutku, što te zavoli, Allah subhanahu wa ta'ala prihvati tvoje pokajanje, oprostiti Habibi. Pogledajte, znači, šta Allah subhanahu wa ta'ala, a međutim, da bi to Allah subhanahu wa ta'ala prihvatio od tebe, da bi se obradovao, da bi te zavolio, tvoja teuba mora imati šartove Habibi. Mora ispuniti određene šartove. Ne može se to tek tako kazati riječima, da izgovoriš, da ne osjećaš, da ne doživljavaš, da nastaviš istim, e, istom stazom na kojoj si, znači prije nego što učiniš teubu. Zato prvi šart, kako učinjaci navode, je iskrenost, ihlas. Da je učiniš iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala i da u tom stanju, u, toj, u tim trenucima tvoje iskrenosti, da te obuhvati Habib, to te obuzme strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegove kazne, a zatim u istom trenutku da se nadaš i priželjkuješ njegov oprost, njegov rahmet i njegovu milost. Odnosno se nadaš nagradi dženeta. Razumijete, to je prvi šart. Drugi da osjetiš kajanje za učenje grijeh. Da osjećaš te gobu, pritisak, koliko ti je teško to što si učinio. Zato se grijesi mrze i preziru. Zbog čega se mrze i preziru? Zato što i Allah mrzi i prezire. Allah mrzi kamatu, Allah mrzi zinaluk, Allah mrzi znači e, sve ono što je razvrat, svako ubistvo, ubicu i slično, da mrziš to sve i da prezireš, jer Allah subhanahu wa ta'ala to prezire. I u tom trenutku da osjećaš, znači drugi uslov, da osjećaš tje skobu i veliko kajanje što si to učinio. Pa kažu, kao da kažeš gospodaru, kamo sreće, kamo sreće da ga nisam počinio. Kamo seći da to nisam učinio. Razumijete? Toliko znači istinsko kajanje da to osjetiš u svom srcu. Zatim treći uslov navode da je to ostavljanje grijeha u potpunosti. Da ostaviš grijeh koji si činio. Ako je po pitanju nekog ostvarenja njihovo pravo da tražiš halala i oprosta, da dokladiš štetu koju si prouzrokovao bratu ili nekom drugom ostvarenja. Zatim četvrta E, četvrti uslov jeste tvoja čvrsta odluka da se nikada, nikada nećeš vratiti na učinji grijeh u budućnosti. Ne se vrati, to je u tom trenutku, znači tvoje teube, da ispuni znači taj uslov, taj šart, da doneseš čvrstu odluku, da se nikada, nikada u budućnosti nećeš vratiti na taj grijeh koji su činio. I peti uslov je da ta teuba koju ti izgovaraš vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala bude u trenucima kada se teuba prima, kada se pokajanje prima, a to je, draga braćo, prije nastupanja smrtnih trenutaka ili izlaska sunca sa zapada. Da znači, prije nego što sunce izađe sa zapada, čovjek uspije da se pokaje. Prije nego što mu duša dođe u grlo, da čovjek se pokaje, vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, da ispune ove uslove, ove šartove. Allah žele se takvima raduje. Allah se takvim raduje. Allah subhanahu wa ta'ala takve voli. Allah takvima oprašta jer je obećao da će primiti pokajanje i da će oprostiti onome komu se istinski pokaje. A subhana, pogledajte, vratiš mu se, on se obraduje tome. Prije toga šta si radio? Nepokorno si istom gospodaru činio onome koji u ovom trenutku, tvog trenutka kajanja, je radostan i sretan zbog toga što se vraćaš. Allah subhanahu u tim trenucima je radostan. Raduje se tome. A prije toga je bio srdek na tebe. Jer se ti nisi ponašao onako kako dolikuje, kako treba se ponaša jedan vjernik prema gospodaru Stebare Kevetala stvoritelju koji ga je stvorio. I zato kažemo, ovaj peti uslov je da bude u domenu, znači u trenucima kada se ta teuba prihvata, prije smrti Habibi, prije nego što duša dođe, znači prije nego što ugledaš meleke, prije nego što osjetiš da duša već treba da izađe. U tim trenucima, zato što Allah Žešan kaže u sure Nisa, u 18. ajetu وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَرُونَ سَيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَدَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ Uzaludno kaže Allah subhanahu wa ta'ala je kajanje oni koji rade loša djela, a koji kada se nekom od njih približi smrt, ale inni tubtul an. Bože moj, ja se sada kajem. Ja tražim oprosta. Allah Đelešanu kaže u tom trenutku je uzaludno kajanje. Nema oprosta. Habibi u tom trenutku nema, ne prima se pokajanje Govorio ti, znači u tom trenutku ili ne govorio, vraćao se Allahu subhanahu wa ta'ala ili se ne vraćao, uzaludno je tražiti. Zatim kaže Allah Đelešanu, isto tako, وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ kufar. Isto tako oni koji umiru kao nevjernici. Nema Habibu u tom trenutku da će Allah subhanahu wa ta'ala primiti pokajanje. Ulaika atadna lehum azaben elima. Svima njima, takvima, smo pripremili bolnu patnju. Svim takvima je bolna patnja. Ali Habibi sada, dok si svjestan, dok imaš razuma, dok imaš života, dok ima znači trenutke te koje proživljavaš, Bože moj oprosti mi, smiluj mi se, radio sam to i to, vraća se, kaješ se, iskazuješ poniznost gospodaru te bareke veteala Ako hoćeš da te Allah subhanahu voli, da je zadovoljan s tobom, da se raduje znači tvom vraćanju, povratku njemu, moraš bivi moraš iskazati poniznost, mora se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala, mora se pokajati. I ovo je jedan od tih šartova, znači prije nego što nastupi smrt ili prije nego što se pojavi neki od Allahovi te bareke ve ta'ala znakova gdje kaže Allah Đelešanu u suri Al-An'am 158. ajet Jevme jeti ba'du ajati rabbike la jemfa'u nefsen imanu tekun amenet min qablu u kesebet fi imaniha hajra. Allah Đelšan ukazuje, kaže, onoga dana kada neki preznaci od gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi. To što će tada vjerovati, u tom trenutku što će povjerovati, ako prije tog trenutka nije vjerovao, ili ako nije kako, kao vjernik, kako dobro radio, haj neki činio kao vjernik, ubijeđen Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto ovo Allah Đelešanu ovdje ukazuje prije nego što nastupe neki preznaci, veliki preznaci sudnjega dana. Ima i nekoliko, kako kaže poslanik sallam. Kada se pojavi jedan od tih preznaka, teuba se više ne prima. U Hadiskoj prenosi, odnosno e, prenosi na Ebu Hurere da je od poslanika sallallahu alihi wasallam čuo gdje kaže Selasun iza haređne la jenfa'u nefsan imanuha lem tekun amenet min kabla u kesebet fi imaniha hajra. Tri stvari kada se pojavi u tom trenutku čovjeku neće koristiti njegovo vjerovanje ako prije toga nije bio vjernik. Tri stvari kada se pojave. Pa kaže poslanik prva je tulu'u šems min magribiha pojava ili izlazak sunca sa zapada. To kada se pojavi Habibi više nema teobe, tada će ljudi svi povjerovati da je to istina. Allah subhanahu wa ta'ala u tom trenutku neće primiti pokajanje. Ili druga stvar, vad deđal, kaže poslanik, ili pojava deđala. Kada se pojavi deđal, nema znači e, povratka Allahu te ve i treća vadabetul ard ili kada izađe životinja iz zemlje. Ovaj hadis bilježi, bilježi muslim. Znači mora se znati da ima ograničenje da teoba znači ima svoje vrijeme, svoje vrijeme kada se može čovjek pokajati? Alhamdulillah, mi još smo uvijek živi. Allah Đelešana nas je poživio, znači učinio se od onih koji hodaju, koji dišu, koji su svjesni, situacije da mogu da iskažu i povrati se Allahu te bareke ve a on subhanahu wa ta'ala voli znači istinske, istinske pokajnike, oni koji mu se vraćaju. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je obavijestio u svojoj plemenitoj knjizi da on prima teubu pokajnika, da on prima pokajanje Habibi kada god učiniš tu teubu, kada se god vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala, on će ti je primiti, on će je prihvatiti. Jer Allah to obećava u suri Šura u 25. ajetu pa kaže وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون I on subhanahu wa ta'ala prima pokajanje od robova svoji. Prima pokajanje od robova svoji i prašta njihove loše postupke. Ali zna šta radite. Zna šta radite. Šta god činio Habibi, Allah zna. ali Allah čeka kad će se vratiti, kad će se pokajati. Ali ako se pokaješ, za svoje dobro se kaješ. Njemu ne koristi, to smo kazali. Allah subhanahu wa ta'ala ne koristi pokornost svih oni koji se pokoravaju. Nikakve fajde, nikakve koriste Allah subhanahu wa ta'ala nema od toga. Svu korist koju možeš imati, samo je ti imaš od te e, teube, istinskog vraćanja, istinskog pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Niko drugi niti mu šteti tvoja nepokornost, odnosno ostajanje u stanju nepokornosti. Makar sva stvorenja bila nepokorna. Allahu te bareke tada ne mogu naštetiti. Makar sva stvorenja bila pokorna, ne mogu mu, ne mogu mu koristiti. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava, draga braću da on prima pokajanje od svih vrsta grijeha. Šta god čovjek da radi, bilo koji grijeh, od velikih grijeha, od malih grijeha, od kufra, širka, Allah subhanahu wa ta'ala onome koji se pokaje oprašta. Onome koji mu se iskreno vrati, Allah prihvata njegovo pokajanje. Ali ta'ala razmislite malo, ne samo da prihvata kufr, zamislite kufr, čovjek negira, ateista, mrzi, prezrije, bori se protiv Allaha, bori se protiv poslanika, bori se protiv sredbenika istine. Bori se, usmjerava svoj metak, E, svoj život u borbi protiv širenja vjere i zamislite takav Allah subhanahu ta'ala ga nadahne za teubom takav se pokaje takav se vrati takav osjeti znači ispunjene šartove koje smo naveli za iskrenu ispravnu teubu vrati se Allahu podigne ruke iskreno zamislite Allah subhanahu wa ta'ala u tom trenutku šta, šta se dešava u tom trenutku Allah se radi njegovoj teubi njegovom povratku a prije toga je radio najgora djela. Najgora djela. Ali Allah subhanahu wa ta'ala svoje neizmjerne milosti otvara ta vrata i drži ih otvorenim sve dok ne dođe duša u grlo ili se ne pojavi veliki preznaci sudnjega dana. Razumijete? Daje mogućnost, pruža opciju, želi znači, voli da se stvorenja pokaju, voli da mu se vrate, voli da čini dobročinstvo, voli da budu osnovnika dženneta, to Allah subhanahu wa ta'ala sve voli. Sve voli. Međutim, gdje su ti koji će izvršavati te stvari na koje Allah te bareke ukazuje, na koje upućuje? Zato kaže Allah Đelešanu ukazujući na ovu veliku stvar da prima znači pokajanje za svaku vrstu griješenja u suri Furkan od 68.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 Ovo su pohvalne osobine. Niti ubijaju onoga kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se ubije. Osim kada pravda to zahtjeva. I ne zinaluče, ne bludniče, ne čine zinaluk. Pa kaže nakon toga, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ثَامًا A onaj koji nešto uradi od tih dijela, zaista, znači iskusit će kaznu od Allaha subhanahu wa ta'ala za grije koji čini. i ne samo da će iskusiti znači, u tom trenutku kaznu. Allah kaže Yuda'af lehu l'azabu jevmel qiyameti wa fihi muhana i njemu će patnja na onome svijetu biti udvostručena i bit će vječno njoj ponižen. Tako on stan će ostati. Razumijete, to je kazan za koga? Prvo Allah znači nabraja da oni koji ne prezivaju, ne mole druge pored Allaha subhanahu wa ta'ala, niti ubijaju nekoga koga je Allah za zabranio se ubije, osim kada pravda zahtjeva, niti zinalog čine, ali ko bude nešto radio od toga, takav će iskusti kaznu od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne samo da će tu kaznu on osjetiti, nego će ta kazna biti udvostručena i vječno će biti ponižen u toj vatri. I zatim Allah e, nakon toga spominje pa kaže Illa men tabe wa amene wa amile amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu hasanat. وكان الله غفورا رحيما ali onaj koji se istinski pokaje illa men tab od svih tih stvari wa amene i čvrsto povjeruje wa amile amelen saliha i nakon toga radi dobra djela s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan fa ulaik i takvima će gospodar subhanahu wa ta'ala yubaddilu Allahu sayiatim hasanat izmijeniti njihova sva loša djela dobrim djelima. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا A Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Razumijete, draga braćo? Ovdje Prvo, znači, prva stvar, ko priziva i doziva nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je širki, širku Allaha subhanahu wa ta'ala. Da tražiš od nekog drugog, da doviš nekom drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, spominje se širk, spominje se veliki grijeh, ubistvo, spominje se zinalu kao veliki grijeh. I nakon toga onaj koji se pokaje takvih grijeha, Allah Đelešanu tako on će primiti pokajanje. Tako on će primiti pokajanje i ne samo da će mu primiti pokajanje, nego sva njegova loša djela zamijenit će dobrim, dobrim djelima. Razumijete? To su zaista radosne vijesti e, od Allaha subhanahu wa ta'ala da oprašta, da prima pokajanje, da ne kažnjava, ne požurije sa kaznom. Ne požurije sa kaznom. I da je Allah subhanahu wa ta'ala u trenucima našeg povratka njemu, da Allah subhanahu wa ta'ala je radostan u tom trenutku. Da je opisan, da je opisan tom velikom savršenom osobinom. Osobinom, osobinom znači radovanja, jer je ona od njegovih tebare kevetara osobina njegovog djelovanja. Znači osobina njegovog, njegovog tebare kevetara djelovanja. Zatim osobinu ovu o kojoj mi govorimo, osobina radosti i sreće kod stvorenja, mi osjećamo znači da ona dolazi i da je ona dio znači onoga što se osjeća u srcu. Kada osjećamo sreću, kada osjećamo neku radost, kada se pojavi nešto što volimo, kada se desi nešto što volimo, kada se ostvari nešto, znači mi žudimo, draga braćo, jel tako na Dunjalku? I puno je takvih trenutaka. Čovjek kada zaradi halal i metak, on se radije, on je sretan. Razumijete? Kada ozdravi nakon bolesti, i u tom trenutku je sretan. Kada dobije dijete, sretan. Raduje se tome. Kada vidi da je sačuvan neke patnje, iskušenja, nekog problema, neke nedaće, opet je sretan. Razumijete? Raduje se u svim tim trenucima. Ako je iskušan sa zatvorom, pa prođe to, izađe, on se radije slobodi. Razumijete? Ako je sačuvan nečijeg zuluma, nečije nepravde, opet se radije. Sretan je. I sve su to znači vidovi sreće koju mi osjećamo. Međutim, kako se ona e, znači e, izražava, ona se izražava tako što se pojavi taj izraz našeg zadovoljstva i naše sreće na našim licima. Vidiš ga da je sretan, razumijete? Kada ide ulicom. Ali sva ova naša sreća, svi ovi naši trenuci i drugi ne mogu biti znači poput radosti našeg gospodara Tebare Kevetala. Znači osobina naša stvorenja ni u kom slučaju ne može biti poput osobine poput osobine Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato mi kažemo da čvrsto vjerujemo da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala se opisao ovom osobinom osobinom radovanja, ali mi ne ulazimo u kakvoću te osobine, ne posjedujemo znanje, ne posjedujemo znanje, dok ovo što mi pričamo, pričamo o našoj kakvoći, šta mi osjećamo, kako, na koji način, kada se pojavljuje, gdje joj je mjesto, kako se može znači osjeti, to imamo znači po pitanju nas, po pitanju Allahovi subhanahu wa ta'ala će, njegove osobina, znanja o tome nemamo. Znanja o tim osobinama nemamo. Stvorenja se raduju i to tvrdimo. Allah subhanahu wa ta'ala se raduje, također i to potvrđujemo. Ali Allahova osobina Allahova osobina i ostale Allahove osobine kojima se opisao nikada nisu iste niti poput osobina stvorenja. I mi smo navodili mnoge primjere kada smo kazali da e, čovjekova noga nikada ne može biti poput noge slona ili slično ili neke druge životinje jer postoje razlike kad postoje razlike između stvorenja zatim znači je veća obaveza veća obaveza postoje razlike između osobina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i osobina znači njegovih njegovi, e, stvorenja međutim postoje kako smo kazali uvijek sekte, uvijek su e, postoje neče, e, frakcije u dinu koji se pripisuju vjeri, koji tvrde da su na ehli sunnetu, koji tvrde da su zaista pravi istinski sljedbenici poslanika sallallahu koji ne prihvataju ove osobine. Poput večerašnje osobine, osobine znači radovanja kojom se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, odbijaju haridžije, odbijaju mu'tezile, odbijaju šarije, ne žele da ih prihvate, oni uopće ne prihvataju osobine, koje osobine? Allahovi te bareke vetala radnji njegovog djelovanja. Ne prihvataju takve osobine. Oni tvrde, to su mnogo puta dosta kazali, da prihvatanje takvih osobina ili potvrđivanje takvih osobina povlači, znači u istom trenutku poistovjećivanje Allahovi subhanahu ta'ala osobina sa osobinama, sa osobinama stvorenja. Zato učenjaci, draga braćo, e, odgovaraju njima nije ni potrebno odgovoriti. Znači u osnovi nije potrebno. U osnovi je e, kao musliman vjernik koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je zadovoljan sa gospodarom, koji čvrsto vjeruje u sve ono što je došlo u Kur'anu, sve što je došlo u sunet poslanika sa nije mu potrebno. Ali zbog ovih šubhi, zbog njihovih e, pogrešnih tumačenja, e, zavođenja ljudi, ehli ne mora znači da im odgovara, mora im na tanane iznositi nekada određene stvari kako bi, se, kako bi oni shvatili jer ovo nije potrebno u sunnetu. Ehl sunnet ima tekstove šarijanske ima Kur'an, ima sunnet, ima selef koji kažu čujemo, pokoravamo se, vjerujemo čvrsto u sve ono što je došlo od Allaha subhanahu ta'ala i poslanika Muhammeda alaihissalatu Ništa toga ne odbijamo, ništa toga ne iskrećemo, ništa toga ne izvrćemo, nego prihvatamo onako kako su prihvatile prve generacije poput ashaba poslanika sallallahu Kažu učinjaci ahli sunneta, mi kažemo, kome kažu? Odnosno oni pitaju i ješarije i mu'tazile i one koji ih slijede. Vi ste potvrdili neke osobine i potvrdili ste neka Allahova imena. Pa da li vi nakon te potvrde kažete i tvrdite da su te osobine koje ste potvrdili Allahu poput naših osobina? Da, znači, da shvatimo ovu rečenicu, ovaj upit. E, znamo da mu Atezile potvrđuju šta Allahova imena, a Ešarije potvrđuju imena i određen broj Allahovi te barek osobina. Pa Ehli Sunet pita, znači vi potvrđujete, vi ste potvrdili neka Allahova imena, potvrdili ste neke Allahove te bareke osobine, ali da li u istom trenutku kada ste potvrdili i kada smatrate da su to Allahove osobine, da li smatrate da su te osobine poput naših osobina, poput osobina stvorenja? Pa kažu, ako oni odgovore, znači ako odgovore novotari, mi to ne kažemo. Već tvrdimo da su te osobine onako kako to dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Samo Allah zna njihovo znači e, e, e, njihovu kakvoću. Samo Allah subhanahu wa ta'ala je opisan osobinama onako kako to njemu dolikuje, njegovom biću. Kažu, mi kažemo, ehli sune tada kaže. Također potvrdite i ove, onako kako to doliko uzvišenom Allahu, i gotova priča. Znači oni potvrđuju jedan broj osobina, a ostale negiraju ili krivo tumače. Razumijete? Kao što ste potvrdili taj dio, taj dio znači osobina, bez ulaska u kakvoću, potvrdite i ove, nema problema. Znači ne možeš to da kažeš, ja ne prihvatam tu osobinu, jer automatski ona povlači da se te osobine poistovijete sa osobinama Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači osobine Allaha sa osobinama stvorenja. Jer su potvrdili Allahov slug. Njegovo znanje. Razumijete? Njegovu moć. Njegov iradet. Zašto nisu kazali da je Allahova, Allahova moć ili Allahova volja poput volje i moći stvorenja? Nisu kazali. Nisu to potvrdili. Ni to tvrde. Jer kažu da su te osobine kako Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuju. A mi kažemo da sve osobine kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, one su potvrđene osobine. I tu kakvoću samo Allah zna. One nisu poput osobina stvorenja ni u kom, ni u kom slučaju. Pa zatim kažu, znači su ne, kaže, ako kažu ove osobine mi tumačimo, znači ako kažu novotari, ove osobine mi tumačimo, poput osobine radosti, jer ono u osobinu radosti ili radovanja kojom se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, znači u sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme, kažu da znači njegovo htjenje, njegova volja. Razumijete? Znači nisu potvrdili da je to radost, nego da je to htjenje i volja. Pa kažu sebe i cehli suneta, mi odgovaramo, vi ste kazali da ima značenje i radeta, volje. Allahove te bareke vetara. Da li ova volja ili ovo htjenje imaju značenje poput naše volje ili htijenja Pa ako kažu, pogledajte, znači oni su pobjegli od stvarnog značenja. Ono kako je došlo u tekstu poslanika sallahu alijih veseleme, da je to osobina radovanja, nisu je prihvatili takvu kakva je došla, nego su je pogrešno protumačili. Te vil. Pa su kazali da se misli pod tom osobinom na njegovo htijenje, na njegovu volju. Pa ehli sunne kaže, vi ste kazali da ima značenje i radeta, Allahove volje ili htijenja. Da li ova volja i htjenje kojim vi opisujete i krivo tumačite ovu osobinu, imaju značenje poput naše volje ili htijenja? Pa ako kažu ne, ni u kom slučaju, već kako to dolikuje njegovoj veličini, kaže mi kažemo, ehli sunne, obaveza je i preče je da se kaže i da se potvrdi kako je došlo u sunetu, kako je došlo u šarijetskim tekstovima, da je to osobina radovanja, kako dolikuje njegove veličini bez pogrešnog tumačenja. Razumijete, oni su pobjegli negirajući, iskrećući, smatrajući da njihova potvrda će poistovjetiti osobine sa osobinama stvorenja, a potvrđuju druge osobine, shvatate? I krivo tumači. To je isto znači poput nas koji potvrdimo osobinu koja je došla u osnovi onaka kakva jeste bez ulazka kako kakvoću. Znači nema potrebe da bježiš, da iskrećeš, da smatraš nešto nego je prihvate onako kako, kako je došla od od Allaha te bareke vetala u Kur'anu ili sunetu poslanika sallallahu alejhi ve Od koristi e, večerašnjeg izlaganja, draga braćo, jeste prije svega potvrđivanje Allahovog uluhijeta, Allahove jednoće, Zatim potvrđivanje Allahove te bareke osobine radosti, radovanja. Da Allah subhanahu wa ta'ala se raduje u trenucima kada se rob vrati i pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim posticaj na teubu, pokajanje, da je činiš uvijek habibi. Allahu subhanahu wa ta'ala. Vrijednost teube, vrijednost teube, koliki je, kolika je vrijednost teube i značaj teube. Zatim da Allah subhanahu wa ta'ala prima pokajanje pokajnika. Ako to propisno učini, sa šartovima. Takvu teubu Allah subhanahu wa ta'ala prima. Zatim u večerašnjem izlaganju odgovor onima koji krivo tumače, koji negiraju, koji negiraju Allahu te barek ta'ala osobinu, koji neće da prihvati ili je iskaču svjesno. I zatim jedna od jako bitnijih stvari u večerašnjem izlaganju jeste da imamo dokaz ako bi čovjek slučajno, nesvjesno izgovorio riječi kufra, riječi nevjerstva, da tim postupkom ne postaje nevjernik. Nesvjesno izgovorio riječ nevjerstva, ne postaje time nevjernik. Kao što je došlo u hadisu, da je ovaj znači čovjek kazao Allahume ente abdi, gospodaru moj, ti si moj rob, vo ene rabbuk, a ja sam, a ja sam tvoj gospodar. Pa kaže poslanik, pogrešno se izrazivši od silne radosti. Zatim Allah Đelšan kaže u suri Lahzab u petom ajetu, وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Nije grijeh ako u tome pogriješite. Grijeh ako to namjerno učinite. Da ima znači e, namjeru da to učiniš. I zatim jako i druga stvar bitna se naglasi ovdje, da nije isti slučaj kada se čovjek svjesno ismijava s propisima vjere, sa Allahom te bareke vetala, s poslanikom, s vjernicima. Znači nije isti slučaj njegov. Makar on u tom trenutku se šalio. Njegov slučaj nije isti poput ovog slučaja. Ovo je nesvjesno kazano. Nešto što nije imao namjeru kazati. Izletilo. Preko jezika preletilo. Dok čovjek kada se ismijava, kada se šali na račun vjere, njegov govor nema opravdanja. Njegov govor se ne može opravdati. Posebno ako kaže riječi kufra, nevjerstva u šali, on se ne može u tom trenutku opravdati. Jer Allah subhanahu wa ta'ala e, u Kur'anu pojašnjava i učinio je znači tu stvar ismijavanja sa vjerom od onih e, e, od onih riječi koje se ne mogu opravdati koje se ne mogu opravdati niti počinac se može opravdati nego ako izgovorite riječi u šali izgovori ih i kaže ih da on ako je izgovorio riječi kufra postaje, postaje nevjernik. I ovdje imamo znači onu poznatu priču koja se prenosi i u komentaru određenih ajeta u Kitabu Tevhidu i mnogi su znači komentarisali, a priča od Ibn Omera se prenosi, zatim se prenosi od Muhameda Ibn Kaba, Zejda Ibn Esleme Katade, a sve njihove znači predaje su složene tako da su povezane jedna za drugu i ona je kao ispravna i prihvatljiva od strane ehli sunneta znači prihvatljiva i po njoj se radi na osnovu nje se donose e, sudovi propisi gdje se prenosi znači za čovjeka e, koji je u pohodu na Tebuk izgovorio teške riječi velike riječi gdje je kazao nismo vidjeli slične ovim našim učačima punih stomaka, lažljivih jezika i strašljivih u borbi. Koga je ciljao s ovim riječima? Ciljao je Allahova poslanika sa Allahu alijih veseleme, ashabe poslanika, njegove učače. Pa u tom trenutku Auf ibn Mali koji je bio pored njega je kazao slagao si, ti si uistinu licemjer. Pa je požurio kazati mu sad ću odlazim obavijesti poslanika Allahu alijih i veseleme o tome šta se učinio. Pogledajte. Zatim Auf odlazi kod poslanika sallallahu alihi veseleme. Međutim, dok dolazi, dok dolazi do, e, do poslanika sallallahu me. vidio je znači da je u tom trenutku Kur'an već spušten, da ga je pretekao Kur'an, da su pretekli znači ajeti koji pojašnjavaju situaciju u kojoj se našao on i onaj koji izgovorio ove teške riječi. Kaže nakon toga čovjek dolazi poslaniku koji izgovorio te velike riječi a poslanik sallallahu ve wasallam već je uzjahao jahalicu, devu. I on je požurio da kaže, o Allaho poslaniće, o Allaho poslaniće, mi smo, pogledajte šta se radi, mi smo samo razgovarali, zabavljali se našim riječima. Kao što razgovaraju putnici, da bi im vrijeme znači prošlo, kako bi skratili svoj put. Pa kaže Ibn Omer nakon toga, kao da sada gledam kako se drži za povodac deve poslanika sallahu alihi vseleme i moli i traži i pojašnjava svoje stanje dok su mu noge se vukle i udarale po kamenju i ponavlja mi smo samo razgovarali, mi smo se samo zabavljali, mi smo samo razgovarali, mi smo se samo zabavljali. A poslanik alaih salatu nije htio da ga gleda. Okrenuo se na drugu stranu i samo je izgovorio jednu rečenicu i više nije znači ništa dava na tu rečenicu. Ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testahzi'un. Zar ste niste, znači u tom trenutku, Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugav To su teške riječi. Pogledajte, koje su ukazale da je on tim riječima se ismijavao i sa Allahom i njegovim propisima, njegovim govorom i poslanikom sallallahu alihi vseleme. A ajeti koji su, ili koji govore na ovu temu, u cijelosti kaže Allah Đelešanu وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ كُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ A kada ih zapitaš, a danas kada pitaš čovjeka, zašto to kažeš, boj se Allah, znaš šta si izgovorio? Ma ne, ne, nisam ja tako mislio, razumijete? I ovdje Allah ono pojašnjava, kada ih zapitaš, oni će sigurno kazati, mi smo samo razgovarali, zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovom rugali? La kad kefertum ba'da imaniku. Ne ispričavajte se, ne tražite opravdanje za vaše postupke. Jasno je da ste postali nevjernici nakon što ste bili vjernici i ovdje je dokaz da nisu bili munafici nego su bili vjernici imali su dio imana koji je činio kao vjernicima što znači da čovjek vjernik vjernik ako izgovori takve riječi može postati nevjernik Znači nije ovdje se kada, to se misli na munafike, munafici kada to izgovori vjernik se može opravdati i slično. Znači nije to slično. Ibn Taymi Rahmetullah Alihi kaže u svojim petvama onaj koji uradi nešto odijela kufra u šali, odijela kufra u šali, takav je počinio nevjerstvo, jer je namjeravao to učiniti, jer je namjeravao to učiniti, odnosno učinio je to sa namjerom, šalio se ali imao namjeru šali. razumijete, šalio se ali imao namjeru, pa kaže kao što su to učenjaci potvrdili. Nema šale i sa velikim stvarima, s najvećim stvarima u životu tvome, to je gospodar, Allah, knjiga, kitab, poslanik, din, vjernici. U tome ne može biti šala, ni se može čovjek šaliti. To može samo osoba koja nije svjesna onoga što potvrđuje i onoga znači što izgovara. Onaj koji je svjestan bibi svjestan je veličine. Kako se može smijavati s tim? Kasd u arapskom ima znači namjeri, odnosno kasade ciljati nešto, namjeravati nešto. Učenjaci kažu da je to teammud, teammede, da znači e, namjerno nešto izgovoriti. Razumijete? I nema značenje itikad, odnosno i tekade. Da ima nešto što smatrati, dozvoliti. Pa neki kažu, dobro, ako smatra da je to dozvoljeno, onda tek izlazi iz vjere. Ne, Habibi. Ne moraš to smatrati da je dozvoljeno. Ako se našali sa tim stvarima, izašao si iz vjere. Jer ovaj kasd, suprotno njemu je džehl, da nešto uradiš nesvjesno u neznanju ili greškom, kao što je došlo u hadisu, razumijete? Došlo je u hadisu da je čovjek nesvjesno izgovorio, da mu je preletlo preko jezika, dok ovaj vamo svjesno se šali, svjesno se šali, s namjerom se šali, ne mogu biti isti. Ne može se ovaj koji se šali opravdati kao što se opravda onaj koji je nesvjesno izgovorio riječi kufra, riječi kufra. Završimo sa upitom, odnosno pitanjem i odgovorom od strane Ibn Temir Rahmetullah Ali, gdje kaže da je upitan kakav je propis ili stav Islama za onoga koji zbija šale koje sadrže ismijavanje sa Allahom ili vjerom ili poslanikom sallallahu alihi wasallam. Kakav je stav Islama? Ko se zeza, ko se šali, razumijete, sa Allahom, poslanikom i vjerom, pa kaže, takav postupak je ismijavanje sa Allahom ili poslanikom, ako se šali sa poslanikom, ili sa poslanikom, ili sa kitabom, knjigom Allaha subhanahu wa ili vjerom. Makar se u tom trenutku ili tom prilikom šalio i druge nasmijavao. To je znači hukm, propis ismijavanja. Njegova šala je propis ismijavanja sa Allahom, poslanikom, knjigom, knjigom, kitabom, Kur'anom i vjerom. Pa kaže, takav postupak je kufr, nevjerstvo i nifak. Isti onaj postupak, odnosno slučaj koji se je desio u vremenu poslanika sallahu alijih veseleme, kada su neki kazali, nismo vidjeli slične ovim našim učačima, puni stomaka, lažljivih jezika i strašljivih u borbi. Misleći na poslanika sallahu alijih veseleme i ashabe. Pa je znači bilo rečeno, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَنَلَعْبِ Kada ih upitaš zašto se to kazali, oni će kazati samo smo razgovarali i zabavljali se. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, sačuva ovakvih stvari, da nas učiti na pravom putu, da budemo svjesni onoga što tvrdimo, onoga što smo prihvatili i vjere u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od nosilaca istinske ispravne akide ehli sunneta na ovim našim prostorima, da Allah subhanahu wa ta'ala učini da budemo ti koji će osvijesti prije svega sami sebe u smislu slijedjenja onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala spustio njegov poslanik, zatim da budemo sebe drugim da progledaju, da se vrate Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala, da oprosti nama našim roditeljima, da nas učusti na pravome putu, da oprosti svim muslimanima i svim muslimankama da pomogne muslimane u čitavom svijetu, da naša srca ujedini, safove zbije, da nas učesti na istini i riječima la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Molim Allah da vas nagradi najljepšom nagradom što se okupili odazvali u ovom broju, da slušate i poslušate večerašnje predavanje, da učini ovo dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.